Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ է Ծովինար Գրիգորյանը։ Թեմաները համառոտ։ Համագործակցության պայմանագիր ֆրանսիական Վալանս քաղաքի եւ Ստեփանակերտի միջև Աշտանքային այցով Ստեփանակերտ էին ժամանել Երևան քաղաքի Էրեբունի եւ Նոբարաշեն վարչական շրջանների պատվիրակությունները։ Տարտուի համասարանի ուսանողները Ստեփանակերտում Փողոցային շուկա եւ խորհրդարանի ընտրություն Հնդկական ապրանքների ցուցահանդես վաճառք մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում Նկարչական ցուցահանդես նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Զբոսաշրջային 6-րդ հավաք մրցաշարի եզրափակում հաղթել են Արցախյան թիմերը։ Վաղը մայիսի 23-ին կհնչի դպրոցական վերջին զանգը։ Մայիսի 17-ից 19-ը աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում էր գտնվում Արցախի հանրապետության պատվիրակությունը նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Նախագահն այցելել է նաև Դրոմի շրջան։ Շրջենտրոն Վալանսում նա հանդիպել է շրջանային խորհրդի նախագահ Պատրիկ Լաբոնի եւ խորհրդի անդամների հետ։ Համագործակցության պայմանագրեր են ստորագրվել Դրոմի շրջանի եւ Արցախի, Վալանսի ու Ստեփանակերտի միջև։ Մայիսի 19-ին Ստեփանակերտ են ժամանել Երևան քաղաքի Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների պատվիրակությունները։ Պատվիրակության անդամներին ընդունել է քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Քաղաքապետը եւ Էրեբունի ու Նուբարաշեն վարչական շրջանների ղեկավարներ Արմեն Հարությունյանն ու Արթուր Կերակոսյանը հուշանվերներ են փոխանակել երկու հայկական պետությունների մայրաքաղաքների միջև բարեկամության եւ համագործակցության շրջանակներում կապեր են հաստատված Ստեփանակերտի եւ Երևան քաղաքի 8 վարչական շրջանների միջև։ Երևանի քաղաքապետ Տարու Մարգարյանի նախաձեռնությամբ վարչական շրջանները միաժամանակ սկսել են համագործակցել մեր հանրապետության վարչական շրջանների եւ քաղաքների հետ։ Մայիսի 20-ին բարեկամության հուշագիր է ստորագրվել Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների ու Արցախի հանրապետության հադրութի շրջանի եւ Հադրուտ քաղաքի միջև։ Հյուրերը ձեռնունայն չէին։ Հադրուտ քաղաքի համար նստարաններ, աղբարկղեր էին տարել, գույք ու խաղալիքներ մանկապարտեզի եւ դպրոցի համար։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Արցախի երիտասարդների զարգացման կենտրոն հասարակական գազագերբության հրավերով օրերս Ստեփանակերտում էին Տարտուի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի մի խումբ ուսանողներ։ Նրանք Արցախ էին եկել ճանաչելու մեր երկիրն ու մարդկանց, իմոտո ծանոթանալու ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Այցի առաջին օրը Էստոնիայից ժամանած մեր հյուրերը եղել են Արցախի Մայրբուհում, հանդիպել դասախոսների եւ ուսանողների հետ։ Նրանք այստեղ դասախոսություններ են լսել Արցախյան հիմնահարցի վերաբերյալ եղել։ Հաջորդ օրը Արցախի երիտասարդների զարգացման կենտրոնն իր գրասենյակում նրանց մասնակցությամբ կազմակերպել է կլոր սեղան։ Թեման երիտասարդության զարգացումն էր, խաղաշինության գործում նրան ներդրումը։ Հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Պետրոսյանը նախ ներկայացրել է, թե այդ ուղությամբ ինչ քայլեր են ձեռնարկվել, տարբեր երկրներում ինչ ծրագրերի է մասնակցել նպաստելու համար Արցախի միջազգային ճանաչմանը եւ խաղաղության կերտմանը, շեշտելով, որ Խաղաղության գործընթացը ոչ ֆորմալ հարթակով սկսելը ավելի հեշտ է։ Ադրբեջան եւ Ղարաբաղի հակամարտության մեջ երիտասարդները կարող են իրենց մասնակցությունը ունենալ, եթե երկու կողմերում այդ նպատակը մեկը լինի՝ խաղաղություն կերտելը։ Այսինքն, եթե միակողմանի չլինի այդ ցանկությունը։ Բնականաբար օտարազգի ուսանողներն ուզում էին իմանալ, թե ինչքանով է Արցախի կառավարությունը շահագրգռված հակամարտող երկու կողմերի երիտասարդների միջև հաղորդակցության ստեղծմամբ։ Մեր կառավարությունը պատրաստ է ցանկացած կառուցողական ծրագրեր քննարկելու եւ ինչ որտեղ աջակցելու, բայց նույնը ես չեմ տեսնում Ադրբեջանում, որովհետեւ Նույնիսկ եթե մենք երիտասարդներս որևէ նյութրալ հարթակում հանդիպումներ ա լինում եւ քննարկումներ է լինում, նրանք երբեք չեն ասում այն ինչ որ մտածում են, վախենալու, որ հետո իրանց կհետապնդեն եւ խնդիրներ կունենան իրենց երկրում։ Որը օրինակ մեր երկրի մասին չեմ կարող ասել, որտեղ մեզ մոտ ավելի ազատություն ա տված երիտասարդներին եւ իրենք իրենց սեփական կարծիքները ունեն։ Ադրբեջանի կողմից դա անհնարին է տեսնել այսօրվա դրությամբ ազգությամբ։ Եվ նաև մի տարբերություն այն է, որ մենք չենք հարուսում ատել ադրբեջանցիներին։ Ադրբեջանում հակառակն է, որ նրանց մեջ սերմանցնում են, որ դուք պիտի ատեք հայերին, դուք պիտի մորթեք, սպանեք հայերին։ Դրա համար այդ կապը շատ դժվար է հաստատել։ Նշվեց, որ այլ երկրներում հայերն ու ադրբեջանցիները միմյանց հետ կապեր ունեն, նույնիսկ միասին զբաղվում են գործարարությամբ, եւ քաղաքականությունն այս պարագայում չի գործում։ Իսկ Արցախի եւ Ադրբեջանի երիտասարդների շփումը ապահովելու միտված ոչ բոլոր ծրագրերն են արդյունք տալիս դեպքեր ա լինում, որ այդ ծրագրերի ժամանակ ոչ թե երիտասարդների են ուղարկում, այլ պատրաստված մարդկանց, որոնք ինչ ուզում ես քնարկել, ոչ մի բան չեն ուզում լսել։ Այսինքն այդպիսի ծրագրերը անիմաստ են եւ անարդյունավետ են։ Բայց կան դեպքեր, որ հակառակը, օրինակ, ադրբեջանցի երիտասարդները կամ մեր երիտասարդ փորձում են ինչ որտեղ խոսել, իրար կարծիք լսել եւ այդպիսի ծրագրերը նրանով են արդյունավետ, որ թեկուզ առաջին իրար տեսնում են, ճանաչում են։ արտագաղթ, զբոսաշրջություն, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ, այս եւ Արցախի երիտասարդության կյանքին առնչվող տարբեր այլ հարցեր են քննարկել նաեւ կլոր սեղանի մասնակիցները։ Այցի երրորդ օրը էստոնացի ուսանողներն այցելել են Գանձասարի վանք, Տիգրանագերտ հնավայր եւ Շուշի քաղաք։ Նրանք խոստովանել են, որ Արցախ են եկել երկյուղով, իսկ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ունեին մագերեսային գիտելիքներ։ Չէին պատկերացնում, որ կյանքն այստեղ խաղաղ է ու հանգիստ, մարդիկ ժպտադեմ եւ Ստեփանագերտն այդքան գեղեցիկ առանց ավերակների։ Արցախի երիտասարդները հրաժեշտ են տվել իրենց հասակակիցներին նրանց հետ նորից հանդիպելու ակնկալիքով, բայց արդեն էստոնական հողում։ Դուք լսում եք «Մայրաքաղաք» ծրագիրը։ Մաշտոց փողոցի դեպի Ասկերան տանող ճանապարհի սկզբնամասում ուղակի մայթին տարերայնորեն շուկա էր ստեղծվել։ Գյուղացու համար իր աճեցրած բերքն ու բարիքը վաճառելու համար շատ հարմար վայր էր։ Թե մարդկանց, թե ավտոների անցուդարձն այստեղ շատ աշխույժ էր։ Ճիշտը որ ասենք գնորդի համար էլ հարմար էր, եթե չհաշվենք, որ մայթը հետիոտնից խլված էր, իսկ մթերքները դասավորված էին ուղակի գետնին։ Թե վաճառողի, թե գնորդի համար հարմար էր նաև մի այլ տեսանկյունից՝ ժամանակ ու փող չէին ծախսում կենտրոնական շուկա հասնելու համար։ Մայրաքաղաքի խիտ բնակեցված այս հատվածում թեկուզ եւ փոքրիկ շուկայի գոյությունն անհրաժեշտություն էր։ Եվ մի քանի տարի առաջ Ծովակալ Իսակովի փողոցի 105 բնակարանոց շենքի դիմացի ազատ տարածքում մասնավոր հիմունքներով շուկա բացվեց։ Շատ մեծ դժվարությամբ հաջողվեց գյուղատնտեսական մթերք վաճառող գյուղացուն, այսպես ասենք, մայթից տեղափոխել քիչ թե շատ հարմարություններ ունեցող շուկա։ Այնուամենայնիվ հատուկենտ մարդիկ խիզախում էին խախտել կարգը եւ առևտուր անել, ինչպես ինչպես ժողովուրդն է ասում, ծառերի տակ։ Նրանց թիվն աստիճանաբար սկսեց ավելանալ։ Անցած տարվա գարնանից զուգահեռաբար երկու շուկաներն էլ գործում էին՝ օրինականը եւ ինքնաստեղծը։ Քաղաքային իշխանությունների հանդուրժողականությունը տարակուսելի էր։ Քաղաքապետարանին չէր կարող չմտահոգել փողոցային շուկան, բայց չէին միջամտում, քանի որ ասված էր, որ մարդիկ այդ միջոցով սոցիալական խնդիր են լուծում։ Աստիճանաբար շուկայում մթերք վաճառողների թիվը նվազեց։ Գնորդներ այստեղ գրեթե չէին մտնում, եւ երբ շուկայի դռներին կողպեկ կախվեց, եղած 1-2 հոգին էլ ստիփված եղան վերադառնալ եւ առևտուր անել ծառերի տակ։ Հարմար տեղն ու հանդուրժողական վերաբերմունքը նպաստեցին շուկայի տարածական չափերի ու առևտրի ընդլայնմանը։ Կենտրոնական շուկայի վերավաճառողները այսօր նրանց գործարար են ասում։ Այստեղից էին մեծածախ առևտուրանում։ Գնորդների մի մասը գյուղմթերքներ ձեռք բերելու համար արդեն նախընտրում էր ծառերի տակի շուկան, որովհետև այստեղ ապրանքների տեսականին բազմազան էր, շատ ու համեմատաբար էժան, մինչդեռ առաջ հակառակն էր ի տարբերություն փակված շուկայի, որտեղ կեսօրից հետո ոչ վաճառող, ոչ գնորդ չէիր տեսնի, տեղը շուկայի համար հարմար չէ։ Եվ գյուղացիները դեռևս չվաճառված ապրանքը ստիված էին լինում իրացնել այս կամ այն պատի տակ, կամ հենց մեզ հայտնի ծառերի տակ ինքնաստեղծ շուկան համարյա միջև երեկո գործում էր եւ այստեղ մթերք էին բերում վաճառելու ոչ միայն առավոտյան, այլև օրվա տարբեր ժամերին։ Մի շաբաթ առաջ այս շուկան ողակի չքացավ մեկ օրում։ Առավոտյան ծառերի տակ երեք ոստիկան էին։ Ամեն ինչ པարզ էր։ Ոչ, ամեն ինչ չէր པարզ։ Պարզ էր, որ ոստիկաններն այստեղ էին թույլ չտալու համար, որ մթերք վաճառվի, բայց պարզ չէր, թե ինչու մեկ էլ հիշեցին, որ դա առևտրի կանոնների խախտում է, հակասանիտարական վիճակ է առաջացնում եւ այլը եւ այլը։ Մարտիկ այլևս սոցիալական խնդիր չունեն, թե մեկ տարում առևտրի միջոցով վաստակել ու ոտք են դրել բարեկեցության շեմին։ Միթե տարիներ առաջ, երբ ոստիկանները նույն գյուղացուն քշում էին այստեղից, վաճառվելիք մթերքը խլում տանում էին ոստիկանության քաղվարչություն, սոցիալական խնդիր գոյություն չուներ ուներ, բայց գոյություն ուներ եւ ավելի կարեւոր խնդիր՝ շուկայի տերը գումար էր ներդրել, որը ոչ միայն պիտի փակվեր, այլև եկամուտ բերեր։ Բայց այս վերջին տարում կար անհամեմատելի կարևոր ընտրող գրավելու խնդիր, ահա եւ քեզ հանդուրժողականություն։ Երբ ազգային ժողովի մայիսի 3-ին անցկացված ընտրության վերջնական արդյունքները հայտնի դարձան, հանդուրժողականությունը սպառվեց։ Այդպես ասում են. ուզում եք հավատացեք, ուզում եք ոչ։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք ծրագիրն է։ Մայիսի 17-ից մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի ճեմասրահներում գործում է հնդկական ապրանքների ցուցահանդես վաճառք, որը Արցախում նախադեպը չունի։ Գնորդին առաջարկվում է կահույք, հագուստ, արթուզարդ, անկողնային պարագաներ, թեյ, համեմունքներ, այլ տեսականի։ Արդեն քանի տարի Երևանում նման ցուցահանդես վաճառք կազմակերպվում է։ Այս անգամ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի աջակցությամբ Երևանի միացել է եւ Ստեփանակերտը։ 25 տաղավարներում հանդիկ գործարարներին ապրանքը վաճառելու գործում օգնում են տեղացիները։ Ծրագիրը փորձնական է, սակայն կազմակերպ չի։ Ձեռնարկատեր Նավաբ Անսարի հավաստմամբ կրկին կգամ մեր երկիր։ Հնդկաստանից բերել եմ արտադրանք ամեն ինչ ստեյք Ղարաբաղում առաջի անգամ փորձնական։ Ուրեմն հետից շարունակվելու են ամեն 3-4 ամիսվա մեջ։ Առաջինն է եւ վերջինը չի լինելու որովհետեւ հիմա այստեղ շատ բանջարը կա, ամեն մեզից շատ սիրելով դիմել ենք, համար շարունակվելու ենք։ Ստեփանակերտցիները խորթային տարիներին շատ էին հաճախում կինո եւ մեծ սիրահար էին հնդկական կինոների։ Այդ ծերունդը կա կարոտը գուցե նոստալգիան նրանց բերում է այստեղ այն տարիներին Հնդկաստանից ապրանք բերվում էր որպես արտասահմանյան, բայց այս չափի, այս քանակությամբ Ստեփանակերտում առաջին անգամ է։ Հիմնականում ինչ են նախընտրում, ինչ են գնում Ստեփանակերտցիները։ Այս քանի օրվա առևտուրը ինչ է ցույց տվել։ Ամեն ինչ էլ նորմալ գնում է ամեն ինչ էլ պահանջարկում որովհետեւ մեր ապրանք մեր արտադրանք շատ լավն է ու որակայինն է չայը հիմնականում ավելի շատ է գնում մնացած այլի շատ նորմալ գնում է իսկ կահույք Կահույքն էլ է գնում ահա։ Չեք կարծում որ կահույքը Արցախցու համար թանկ արժե։ Մի քիչ թանկ է։ հա։ Մի քիչ թանկ։ Մեր կարմիր սարը 100 տարի հետո են կտրում։ Դրա համար համել զերի աշկատանքը հա։ մի քիչ թանկ անաստում։ Ուղղակի քանակիչ են բերեստե։ Ճանապարհը մնի թանկ է։ Մյուս անգամ որ գա մեծ քանակով ամեն ինչով գալիս եմ 20-25% ամենակիչ էջան անստել մյուս անգամ Մարդիկ գալիս էին ոչ միայն գնումներ կատարելու, նրանց ձգում էր եւ անծանոթ միջավայրը հնդկական երաժշտությունը, յուրահատուկ բույրերը, ազգային տարազով հնդկուհին, որ հինայով դաջվածքներ էր անում, զանազան ապրանքները մեծ ու հերավոր Հնդկաստանի շունչն էին տարածել փոքրիկ Արցախում։ Կեսօրին մոտ գնորդներն այնքան շատ էին, որ ասեղ գցելու տեղ չկար։ Մուտքի մոտ կարմիր փայտից իրերի վաճառասեղաններ, ցուցադրված էին հուշանվերներ, մատուցարաններ, խոհանոցային այլ պարագաներ, բոլորն էլ ձեռքի աշխատանք։ Մարտիկ հիանում էին հնդկական ոճով պատրաստված նախշազարդ փոքր սեղաններով, աթոռներով, բահրաններով ու սնդուկներով, դարձյալ կարմիր փայտից։ Հակոստեղենի մեջ voragով առանձնանում էին բազմապիսի շարֆերն ու գլխաշորերը։ Գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները նույնիսկ հնդկական ազգային հանդերձներն էին փորձում։ Ինչպես է արևդուրն ընթանում։ Շատ լավ, մարդիկ շատ ողջավորված են, ողջշնչված են։ Կարծես թե հնդկական շունչը ներգործել է Ստեփանակերտ քաղաք։ Բոլորը ուզում են ճանոթանալ հնդկական մշակույթի հետ։ Հիմնականում գնում են հագուստներ, բամբակյա, շարֆեր, բրցյա, տարբեր, տարբեր մարդիկ փորձում են ճանոթանալ, քանի որ ամեն ինչը նոր է, հետաքրքիր է։ Դուք հակոստեղենի բաժնում եք աշխատում։ Այո, իմը հակոստեղենն է եւ անկողնային պարագաները, հիմնականում ծածկոցները եւ գոյն մարդիկ։ Ծածկոցներ ընտրում են Ստեփանակերտցիները Հակոստը հասկանալի է, բայց ծածկոցը ոչ այնքան է համապատասխանում մեր մշակույթին։ Համաձայն եմ, բայց մարդկանց մեջ կա այդ հետաքրքրությունը, հիմնականում փղերը։ Ճիշտ է, մի քիչ անտարբեր է, որովհետև մշակույթները չի համընկնում իրար, բայց այսուամենայնիվ մարդիկ ինչ նորություն ուզում են ունենալ իրենց տանը, իրենց օջախում գներից չեն բողոքում։ Ընդհակառակը գներից հա։ գոհ են, քանի որ երբ որ մենք ցուցահանդեսներ ենք ունենում Երևանում, մի քիչ թանկ է համեմա Ստեփանակերտի, բայց հիմնականում գոհ են։ Եթե խանութների հետ ենք համեմատում, ավելի էժան է։ Տպավորությունը ված չի, իհարկե հաճելի է, այս մարդկանց ոտքը թող խերով լինի Արցախ աշխարհ, խարը եւ հաճելի թե զարդարանքներ, թե կենցաղային իրեր, հագուստ, իրոք որ սա շատ անսպասելի հանդիպում է Արցախի հետ, մենք չէի պատկերացնում որ կարելի է նման բան տեսել Արցախում։ Գները դե, դե, մաչելի դե, են։ Ոչինչ, միջին զարդարանքներին ենք մենք ուղակի նայում, գլխաշորերին ենք նայում, սիրում ենք գլխաշորը, շարֆերը շատ սիրունա, ցուցահանդես վաճառքը գործելու է մինչև ամսույց 24-ը ներառյալ։ Շարունակում ենք մայրաքաղաք ծրագիրը։ Մայիսի 18-ից Ստեփանակերտի պետական պատկերասրահում գործում է ցուցահանդես՝ նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Կազմակերպիչը ԼՂՀ նկարիչների միությունն է։ Ներկայացված են Արցախի եւ Հայաստանի ժամանակակից նկարիչների 32 գործեր։ Նրանք, ովքեր չեն հասցրել այցելել ցուցահանդես, մինչև ամսվա վերջը ժամանակ ունեն։ Մայիսի 16-ին Կարկար մարզատուրիստական բազայում անցկացվել է զբոսաշրջային 6-րդ հավաք մրցաշարի եզրափակիչ փուլը։ Նախաձեռնողները Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցն ու ԼՂ սպորտային туриզմի ֆեդերացիան էին։ Եզրափակչում ուժերը չափում էին չորսական թիմեր Արցախից ու Հայաստանից։ Արցախը ներկայացնում էին Մանկապատանեկա մարզադպրոցի 3 եւ ԼՂ սպորտային туриզմի ֆեդերացիայի, Հայաստանը Երևանի, Վայքի, Դիլիջանի եւ Սևանի թիմերը։ Մրցանակային բոլոր տեղերը գրավել են արցախցիները։ ԼՂՀ սպորտային туриզմի ֆեդերացիայի սպորտ տուր թիմն իրեն հավասարը չուներ։ Երկրորդ եւ երրորդ տեղերը զբաղեցրել են մանկապատանեկան մարզադպրոցի Քիրս եւ Ազիմուտ թիմերը։ Զբոսաշրջային 6-րդ հավաք մրցաշարի եզրափակիչ փուլի հաղթող թիմերը մասնակցելու են Հայաստանի Հանրապետության սպորտային туриզմի մրցաշարին, որը տեղի կունենա հուլիսին Ստեփանավանում։ Վաղը մայրաքաղաքի կրթական հաստատություններում տեղի կունենան վերջին զանգի արարողություններ։ Զանգը վերջին անգամ կհնչի 8-րդ եւ 11-րդ ավակ, 3-րդ միջնակարգ եւ ֆիզմատ դպրոցների, ռազմամարզական վարժարանի, Բարի քոլեջի ավարտական դասարանների թվով 376 աշակերտների համար։ Իսկ հիմնական դպրոցներում կկազմակերպվեն հրաժեշտի արարողություններ։ Այս ուսումնական տարում 9-րդ դասարանը կավարտեն 311 սաներ։ Մեր ծրագիրը քաղաքապետրանի կրթության եւ սպորտի բաժնի պետ Կարլեն Մարկարյանի ստեղեկացավ, որ վերջին զանգի արդիվ համակարգային միջոցառում նախատեսված չէ։ Ինչպես երազանցան ու վերջին զանգ դարձա Կանչում են զանգերը, զանգերն ապագայի Բայց հրաժեշտի խոսքեր են, հնչում ակամայի ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2015 թվականի մայիսի 22-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյան։